ku bwa silvestre ntibantunganye yahoze arongoye Burundi ngo harakenewe umugwi wigenga wotoza gusumbya ku mabi yakozwe mu burundi kuva mu kwezi kwa kane eh, k'uyu mwaka nayo tasiyansi w'amana umuvugizi w'umugambwe yitwa nawutemewe mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu avuga ko icyo cegeranyo cyagizwe n'abantu bamenyereye kugira hamwe n'ibyo byegeranyo kandi ngo cakozwe hakurikije amategeko muri ano makuru twayibateguriye muyavugwa mu ntara naho mu ruyigingwa abagwara indwara y'igisukari baguma biyongera ngo uyu mwaka gusa barenga amajana abiri aya n'ayandi ni muri ano makuru mugiye gushikirizwa na Evrard Habyarimana utuma mvuga mu kanyumva ni Nadia Nsabimana kazi sangwa muri sanze kuri radio ndasubiye kubaha kaze muri ano makuru ngo harakenewe umugwi wigenga utoza gusumbya ku mabi yakozwe mu Burundi kuva mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka uheze ako kamo gategwa n'uwahoze arongoye Burundi ni nyuma yaho hasohoye icegeranyo c'abahinga babona ikivuga ko ubwicanyi bwakozwe mu Burundi bikanavuga ko hariho hategurwa ihonyabwoko Silvestre ntibantunganya ashikiriza yuko yaba leta abatavuga rumwe nabo n'amashirahamwe boheza bakiyungunganya kugira haboneke icegeranyo c'agateka kazina muntu gahurizwa ko na bose tumukurikira icya mbere umuntu yovuga ni uko kubaha ni agateka ka muntu ari gikorwa ku muntu wese aho uri hose kugira ngo nta na hamwe tuzi hari amashyirahamwe abaho cyangwa akora kugira ngo abangamire agateka ka muntu icya kabiri koko iki cyegeranyo cyagizwe kiravuga ko byinshi narasomye mbere n'urwandiko rwashyikirijwe na leta y'u Burundi n'urwandiko rwashyikirijwe n'amashyirahamwe avuga yuko adaharanira ibiciro bya politiki harimo rero ibyiyumvira avuga bati ntibatubajije canke bati ibi ntibabivuze wagenda ukaraba no muri ico cegeranyo urabona yuko hari iciyumviro c'uko hoba umugwi wotohoza gusumvya icyo no kwifuza kandi no hanura nuko twosaba uwo mugwi ukaza hanyuma aho tubona batakoze neza batavuganye n'aba canke n'abariya bakavugana umwe wese mu bobazwa akiyugurura haba abo mu nzego za leta haba abatavuga rumwe na leta haba mu mashyirahamwe bose bakiyugurura kugira ngo haboneke icegeranyo cyiza koko cerekana ingene agateka ka muntu zubashwe canke kabangamiwe hanyuma mbere hagire n'ingingo zitomoye zovamwo kugira ngo uwo yagirizwa ivyo biza bibangamira agati ka muntu uwo ari we wese naho yo bari hose akurikiranwe n'amabwirizwa y'igihugu cacu akurikiranwe bikenewe mbere n'amabwirizwa mpuzamakungu mu vyerekeye ukubaha agati ka muntu uyo yahoze arongoye uburundi yamenyesha kandi ko iyo habonetse ko umugwi umwe canke uyundi ufise uruhara mu byo abahinga batohoje uheza ugakurikiranwa n'ubunyene Silvestre ntibantunganye ndibaza yuko atawuhakana yuko muri aya mezi aheze habaye ingorane zerekeye kuba n'ukwezi hagati ka muntu iyo abantu bapfa bishwe barashwe asigiye ah, kuba ngo barashwe na naka cyangwa na naka mugabo ukumva cyangwa ukabona ko hari abantu bapfuye barashwe ni ukuvuga yuko haba hari ikibazo iyo hariho abantu bapfunzwe kuko tuzi bangana haba hari ikibazo bapfunzwe bamwe bakurikiranwa kuri iki kuri kiriya haba hari ikibazo iyo hariho abantu bataye ingo zabo bagahunga haba hari ikibazo ni ukuvuga rero yuko ibibazo biriho ubu rero ikintu nyamukuru gihari ni uko abantu bokwemera uwo ari wese akemera ati hari ikibazo tukironderere inyishu ivyegeranyo nk'ivyo vya Nations Unies biraheza bigashika kuki birabikwa birakoregwa ko biraheza bigakoreshwa iki burya icegeranyo ico kiba kirondera hari usanga kiko cyagishikira zerekana yuko ugukabura kwabaye ko hari kibazo ni ukuvuga yuko novuga ndi hari icyo bamaze gushikako ubu hasigaye gusa yuko abantu bagira bati tubandanye kandi buriya nta n'umwe yogira ngo ntaho bizoshika byibonekeje ko hari umugwiyo uca nkuriya uwo muri leta canke uwo mu mindi mice y'igihugu bagira bati urafise uruhara uwo mugwi canke uwo muntu aba amabwizo y'igihugu ategerezwa kumukurikirana canke agakurikiranwa n'inzego mpuzamakungu kuko kubaha n'ukwezi hagati y'akamuntu ni igikorwa twese dutegereza kuvira hasi atakugira ngo ni inkunzi Silvestre ntibantunganya yahoze arongoye uburundi akaba yakuwe ku telefone na mugenzanje Mireye Kanyange umuvugizi w'umugambwe w'abadasigana ipona wa Charles Nditije avuga ko icegeranyo cagizwe n'umugwi w'ishiramwe mpuzamakungu urabagateka kazi na muntu ku Burundi cagizwe n'abantu bamenyereye kugira mwene ivyo vyegeranyo kandi ngo cagizwe hakurikijwe amategeko Tasia Siwomana akanavuga ko uwo mugwi wabajije imigwi itandukanye harimo n'impunzi ziri mu bihugu bitandukanye byo muri aka karere kurikira uh, eh, Tasia ubwa mbere hoho baravuga ko icyo cegeranyo kitagize n'abahinga uwo babaja bo ubwo buhinga baba bazi gusumba bakigize barundi botwenga icyo ni icya mbere icya kabiri nibaza ko atari bo batanga amanota yo kuraba ko bagize birya cegeranyo ari abahinga koko babinonosoye canke batabinonosoye kuko ababarungitse eh, na cyane cyane birya rwego rwa onu eh, nibaza ko rwabarungitse rubazi kandi nibaza ko atari ico cegeranyo ca mbere bakoze mw'isi icya gatatu twebwe twarasa wasomye rujya rwandiko turabona koko ko uravye ingene ruteguye turabona ko rwateguwe n'abantu babinonosoye barerekanye ingene akazi kabo kategekanijwe n'ingingo y'ishirahamwe eh, mpuzamakungu oni barerekana abantu babajije imigwi babajije barerekana ko babajije abaserukira leta abaserukira imigambwe amashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki baraja mu mpunzi mu rwanda muri uganda muri tanzania muri rdc barerekana guhakana abantu bashika mirongo umunani n'indwi bahohotewe bamwe ba victime de torture barerekana ko koko babajije imigwi myinshi hanyuma barerekana n'amategeko yisunga mu gukora ako kazi twebwe rero uh, mbere tukabivuga tunabiziye ko twiga iby'amategeko twarabonye yuko koko kijya cegeranyo n'abantu babigiye Tasien Sibomana avuga ko ibiri muri icyo cegeranyo bihuye n'ibiri mu gihugu n'ubunyene dukurikire Tasien Sibomana bo mu buterere ya mbere serire ya gatatu bafise ibibazo by'amatongo bapfa na leta abo banyagihugu bakaba bidoga ko abajejwe umutekano bababurabuza babasanze mu mihana iwabo ivyo bikavugwa n'utwara komite y'abanyagihugu bafise amatongo atanaze nizigiyimana abo banyagihugu basaba ko agateka kabo zabo ko kubahirizwa ido n'ido na christera nizigama inyuma y'uruhagarara rwari rwabaye hagati y'abanyagihugu n'abapolisi mu minsi iheze abo banyagihugu bavuga ko musitanteri wa komine ntahangwa yagiye kubaraba arabahumuriza babwira ko bafite utwo bariko barubaka boduhera kandi ngo barindire n'inyishu izova mu gisata kijejwe amatongo ariko kuri uyu wa gatatu abo banyagihugu bagiye babona abapolisi babasanga mu mihana yabo barababurabuza ibivugwa na Atanaze Hakizimana arongoye komite y'abanyagihugu bafite amatongo aho mu buterere arongera akavuga ivyo nonekaye hirya y'ejo niho ku mugoroba baje baza ari igitero baje gutora ibikoresho by'abantu hanyuma abanyagihugu baca baravuza urwamo rwose biyamiriza ibyo bintu by'uko bababuza ko bimba n'udutware mu nyuma ku mugoroba niho igipolisi cyagarutse mu kajoro abo basanze bose bari kwibarabara bakabakubita babashwiragira barabakubise cyane bamwe babashwiragiriza hirya rero ejo igitangaza gikomeye niho batanguye kuza baba hari itwarete zubatse bagatangura kuzibomo amahoro rero ejo imwe ni iy'akarorero iriho iboneka babomoye ejo rero kugera uyu munsi icyo dusaba ni uko abantu bova mu gacerena cyane cyane abatware batwara hano muri buterere na Musaneri baze barabe ingene abanyagihugu kugera isaha babayeho ko biraba gusa ni ukuvuga nta mutekano kugera isaha abanyagihugu bafite kuko mu mitima yabo hamaze guhungabana abo banyagihugu basaba gutunganirizwa na cyane cyane ko urongoye igisata kijejwe amatongo yemeye ko azogirisha inama abo banyagihugu w'igihugu bari kumwe n'abajejwe intwaro kugira ngo barabe ko impapuro bafise zega ayo matongo ari iz'ukuri urakoze christelle atutandukira amakuru avugwa mu ntara abagwara igisukari bariyongera buri mwaka mu ntara ya Ruyigi abamaze gutogwa iyo ngwara uyu mwaka barenga amajana abiri nayo ibitigiri by'abatoye iyo ngwara byiyongereye inshuro zirenga amajana abiri na mirongo itanu ku ijana mu myaka itanu ishize ikurikirana abajejwe amagara y'abantu bahimiriza abanyagihugu kwipimisha iyo ngwara nubwo atabimenyetso byayo boba barabona mu Ruyigi ni inkuru tubaza Jean Claude Nshimirimana kubw'ibitigiri dukura mu biro by’amagara y'abantu mu ntara ya Ruyigi abantu amajana abiri na batandatu nibo ipimo byo mu bitaro bimaze kwerekana ko bagwaye igisukari kuva mu kwezi kwa mbere uyu mwaka gushika muri myandagaro gushize bane muri abo bakaba bamaze kwitaba imana muri iyi myaka itanu ishize ikurikirana igitigiri c'abagwaye igisukari cariyongereye inshuro amajana abiri na mirongo itanu n'icenda glycometre mu gifaransa be n'ibikoresho bijana Savyimana Space Caritas yashikirije icese ibyo bikoresho ku izina ry'ishirahamwe ryo gufata mu mugongo no gukinga indwara y'igisukari aprepridia mu mpfunyapfunyo y'igifaransa akaba yamenyesheje ko iyo ndwara y'igisukari igira gatatu mu ziriko zica abantu mu burundi no ku isi yose muganga mukokereza dismas arongoye akarere k'ubuvuzi ka ruyigi avuga ko amavuriro yose agiye gupima iyo ndwara mu mirimo ya misi yose agasaba abanyagihugu kwijukira kwipimisha iyo ndwara n'ubwo baba batarabona ibimenyetso byayo ngo kuko uwo bibonetse aba yamaze gusinzikara mwamenya ko zimwe mu ngaruka mbi z'igisukari ari guhuma amaso ivumbuka ry'umurindi w'amaraso gucibwa ibihimba by'umubiri kubura ubushobozi mu mabanga mpuzabitsina urupfu n'ibindi nk'uko bivugwa n’urongo igisata cy'inyigisho mu ntara ya mwaro sarateri ntakamurenga ingorane y'ibitabo iriyonekeza mu myaka y'indwi n'iy'umunani cyane cyane mu mashuri yubatswe inyuma y'aho umugambi w'ishuri nshingiro uvukiye haheze imyaka itatu amenyesha ko haheze igihe atabitabo byo mu myaka y'indwi bikorwa ngo kubera ko usanga muri iyo myaka hari abanyeshuri benshi baca bategerezwa gusangira ibyo bike bibonetse bakabitahana rimwe na rimwe bakananyagirwa ibyo ngo bituma bisaza n'ingoga ibisata abanyeshuri basaba bihurirana n'aho barungikwa akarorero ngo hakaba hari abasaba kwiga ibijyanye n'amahoteli ngo imvukira n'abari mu nama jambo y'amakomine bufata mu minwe icyo kibazo ngo narijya intumbero ihari ubu ari uko abanyeshuri bo kwiga hafi y'aho baba ubukene bw'imashini ordinateur hamwe n'umuyaga nkuba ku mashuri atari make nabwo nyene ngo butuma bigora kwigisha ibijyanye n'ubuhinga bushasha bwo gutumanatumana ko amakuru bitekanijwe mu ishure nshingiro nk'uko bivugwa na bamwe mu rarongoye amashure mu ntara ya mwaro intwaro ruhande kuri yo isanganiro Laurent kuri mwaro eh, turagushimiye aho iruhande yanyu igitega ngo amatati yari hagati y'abakorera ku isoko ryo mu gahamagara muri komini taba mu ntara ya gitega na musitanteri w'iyo komine bivuye yuko bahabakuye kugira huba ku isoko ya kijambere yararangiye kuri uyu wa gatanu biciye mu mwumvikano n'urubanza abanyagihugu bari bashingijije muri sentare bakaba baciye barufutisha bakavuga ko batari batahuye ibyari mu masezerano bari bagiranye na komine igitega ni nkuru tubaza Arthur Kavabushi nk'uko badandaza bari bamaze iminsi babivuga ngo ayo matati yavuye ko musaneri wa komini itaba yafashe ingingo yo kubakura mu bibanza barimo ngo ntabereke aho bimukira cyangwa ngo baronswe imizibukiro ngo bari bahafitiye impapuro zemeza ko ari ahabo uyu musitanteri yavuze ko babanje kubagirisha inama bababwira ko bagira bubake muri icyo kibanza isoko ya kijyambere ari nacyo gituma bategerezwa kuhava ngo abari banse kuhava bagera kuri batatu ariko nabo nyene kuri uwa gatanu bamaze gusigurirwa neza n'umwe mu bahanuzi ba musaneri ngo bahavuye bajya no gufutisha urubanza bari basingishije muri sentare abo bakorera muri ivyo bibanza bakaba bamenyesha ko bumvirijwe kandi bagiye kuvaho barindire ko komine ibubakira neza iryo soko uwo musanteri akamenyesha ko ashima ingendo y'abo banyagihugu mu gutora umuti w'icyo kibazo aho avuga ko bitari bimenyerewe aturuka avuga gusa igitega radiyo isanganiro wezi itatu akaburungu isanganiro akaburungu orge isanganiro mu makuru n'ayavugwa mu makungu mu gihugu ca Gabon itogwa rya Ali Bongo Dimba ryaremejwe na sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro mu ijoro ryo kuri uyu wa gatano rishira wa gatandatu iyo sentare ikaba itashimishijwe n'ibirego bya Jean Ping muri Egypt naho ubwato bwari butwaye impunzi eh, bwari bi nayo mu gihugu giharanira intwaro rusange ya Congo abantu benshi barishwe mu misi ya kane n'iya gatandatu mu mishamirano yabereye i Kananga ayo makuru yose tuyabaze Dorine Ndayirorera mu gihugu giharanira intwaro rusange ya Kongo abantu benshi barishwe mu mishamirano yabereye ikananga hagati muri ico gihugu aho abanywanyi b'umutware yishwe mu kwezi k'umunani guheze n'abajeje umutekano batera ikibuga c'indege nk'uko inkuru ziva ngaho zibivuga ku nkuru zitandukanye zaronswe na AFP zivuga yuko hapfuye abantu barenga icumi nk'uko tubisoma ku rubuga ngurukana bumenyi rwa Jeune Afrique amakenga ni menshi ku mutekano ikananga ku buryo n'amakuru amwe y'ibiriko birahabera atoroha kumenyekana muri Gabon sentare yubahiriza ibwizwa shingiro yarahakanye ibirego byo kwiyamiriza ivyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu bishikirizwa na Jumping yo sentare ikaba yatangaje ko ari Bongo Dimba nayo muri Egypt imiryango yabuze ababo mu isanganya ry'ubwato buheruka kwibira mu kiyaga Mediterane mu gatondo ko kuri uyu wa gatandatu yaramutse cyo gutegera ko ubwato buri ko burarondera abahasize ubuzima bugaruka ku kivuko citwa Rosette bivaye nuko igitigiri cy’abapfuye kiguma ciyongera kubera iryo sanganya ryabereye ku birometero 12 uvuye ku nkengera za Egypt hakaba hafashwe hafashwe ingingo y'uko icyo gihugu kiri mu bihe bidasanzwe abantu ijana na mirongo itandatu n'abiri harimo abagore benshi n'abana nibo bahasize ubuzima muri ubwo bwato bwari bugana igihugu cy'ubutariyano ibikorwa byo kurondera ibiziga bikaba bibandanya turagushimiye dorine aha niho hagarukiye ano makuru twari twabateguriye mugabo baba yafatiye mu nzira yaragizwe n'izi ngingo nkuru nkuru zikurikira n'ubu abana bariya baguma bashikiriza icyo bibaza ku cegeranyo cyagizwe n'umugwi w'ishyirahamwe mpuzamakongoni urabye agateka kazi na muntu ku burundi ku bwa silvestre ntibantunganye yahoze arongoye Burundi ngo hari hakenewe umugwi wigenga wotoza gusumbya ku mabi yakozwe mu burundi kuva mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka uheze muri ano makuru mwumvise silvestre ntibantunganye nayo tasiyensi w'amana umuvugizi w'umugambwe pronuteme mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu avuga ko icyo cegeranyo cyagizwe na n'abantu bamenyereye kugira mwe n'ibyo byegeranyo kandi ngo cagizwe hakurikijwe amategeko muri ano makuru mwamwumvise muyavugwa mu ntara naho mu ruyigi ngo abagwara indwara y'igisukari baguma biyongera ngo uyu mwaka gusa ngo barenga amajana abiri nshimire mwese mwaduteze yompi nshimire n'abagenzi banje bamfashije kuyatororokanya no kuyabashikiriza kuri mikro yari Evgare Habyarimana umusi mwiza mwese